6 mila berreun hektarea oian kiskalirik jironda egoaldean eta landesetako iparaldean. Eta hori gau bakarrean, astarte gauean piztuzen sute ikaragarria eta itzina segitzen du. Mila goiti diraan, sugar artean lanean Nikola Jesera angeluko kasernako burua dugu gurekin zuzenean. Egunon, Nikola? Bai, egunon. Azaltzen alko zen laburki zein den une honetan egoera orokorra? Ba, orokora biziki zaila, hor eh, su uh, hori, uh, ba, kasik duela bat hasi da, uh, berriz piztu da duela, duela biegun eta biziki biziki fite doa, uh, eta hor laguntza, laguntza eskatu hori gute uh, guri, hor gila gira duela hilabete bat, Uh, Beroita amar bat uh, suizale uh, emendik uh, txandaka biegunero eta eta segitzen dugu hor eh, laguntzen eh, haiek uh, etorri ziren bezala eh, hori uh, siberpako sua izan Erran behar da, gainera, sultzeile horien artean, amabos bat berezituak direla hoianetako sutetan, ez? Zer da hoien bereizgarritasuna? Ba, formakuntzak eta bon, materiala hor badugu, eta hor badira formakuntza bereziak hor oianako su, suteak nora itzaltzen diren eta uh, metodo bereziak bat dira uh, edo nor uh, uh zindadioan orako suiteetarat eta orduan uh, bai formakuntzak bat dira eta urtero urtero uh, eiten ditugu orako formakuntzak eta maiz mendian uh, ibiltzen baziste ikusten gaituzue gaituzue hor uh, kamioiekin hor pra, pratikatzen hor prestizaiteko behar delari izan ere hoienetan badira arrisku aski handiak ez ez zuaitze handien ero, erorketekin eta Bai, senta hor, uh, ba, uh, pinuak dira gehienak, hor duan, uh, eh, uh, ba, errex, uh, ba, txikaliteak uh, hor, aize txikibatekin, eta sua, sua berak, uh, eiten du bere, bere hor uh, eh, oh, honekin eh, eh, erortzen dira eta hor oh, istripuak izaiten aldira, pasatzen alda sua ba, toki batetik besterat eta hor oh, bada arrisku handiago bat hor pinuekin, pinuak, pinuek fite hartzen dute sua. Ara ikusten da zein garrantzitsua den tokiko zuaitzak ere atxikitzea ez, pinudi handiak landatu beharrean, eta bestetik aldetu nahiko nizuke nolako txandak egiten ari diren suhiltzaileekan lanean gu, guk uh, egin, egiten duguna da uh, bi egunero txandaka urbil bait gila, hor behar bai, dira ordu bat eterdi uh, eh, maksimoa, orduan bi egunero txandak egiten ditugu batzuk atzo abiatu ziren, uh, gaur beste batzuk abiatuko dira eta bi kolomna baititugu, Ba, kasik egunero uh, xulzareak emendik abiatzen dira. Eta ba, hori, ba, egunero bi egunetan eh, ez duzu lorik egiten, lan egiten duzu atope, orduan gero, ba, orduan eh, sartzen zila eta pausatzen zila berriz joateko edo hemen kazerna bat, edo arat batzuk joaten dira, ilugaren aldikotz eh, abiatzen dira gaur. Mhm. Eta orokorrean eta sijonda talandesetatik Ipar Euskal Herriak etorriz, nolako da itzaiten ari ziste sultzaileek hemen? beti bezala hor eh, jende uh, hainitz bada eta ateraldi hainitz dira, hemen uh, eh, angelu, bi kaxik egunero uh, eh, ilu goi bat ateraldi egiten ditugu, uh, gehenak dira ambulantziak, uh, neguan bezala, hori da gune lan uh, handiena ambulantziak dira, egun uh, lagoia hori da, hor bada jananik lan handi bat, eta segitzen da hor ba, laguntza emaiten beste tokietan behar delarik, Eta hor ere, ba, zaintzen dugu, ha, eh, egunelo uh, eh, duaten giragu hemen uh, eh, eta uh, Siberta eta Lazare oianetarat, baita ere uh, Arnorseko oianetarat, zenta Arnors gure da uh, naiz eta londesetan izan, eta eta hori, ba, la, udako lana badakigu beti uh, handiagoa dela eta aurten uh, belezia da bai. Horten berezia idortea eta beroteagatik, Nikola Jesera, mire esker hainitze berri horiek ekarririk Euskal Irratietara? Mire esker zuei eta ikunon pasa. Berdin, eta jakin mementuko amarmila pertsona inguru beren etxetik lekutu berri izan direla desmasiaren ondorioz, Sehar barne ministroak adirazi duenez, sua pertsona batek piztu duela uste dute, eta une honetan, baerra mezala, mila suiltzeletik goiti ari dira lanean, eta oroit, usteilar ditutan jada, landigaz inguruko hogei mila hektaria baino gehiago erre zirela.